Cijenjeni prisutni, na samom početku želim ovako sve skupa da vas još jednom poselam i pozdravim te da vam se zahvalim što ste našli za shodno i odozvali se ovoj tribini na taj način uveličali ovaj skup. Naravno, srdačnu dobrodošlicu još jednom želim izraziti našem večerašnjem gostu koji nam dolazi iz našeg glavnog grada, to jeste Sarajeva, a koji će, ako Bog da, govoriti na već prethodno najavljenu temu rušitelji vjere i državi. Naš večerašnji gost jeste profesor islamskih nauka Abdusamed Nasuh Bušatlić, a organizator večerašnje tribine jeste Omladinski kulturni centar Atis, Mešlis islamske zajednice Sanski most i udruženje Akos. Vi ćete naravno na kraju ovoga izlaganja imati priliku da postavite određena pitanja vezano za ovu tematiku, pa eto imajte to u vidu.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 Naime, iz samog naziva teme mogli se zaključiti o čemu će večeras biti riječ. Braćo i sestre, na osnovu primarnih islamskih izvora, Kur'ana i Sunneta Rasula sallallahu alaihi ve svaki musliman i muslimanka mogu zaključiti da je cilj našeg života u skladu s Kur'anom i sunnetom izgraditi umet i zajednicu muslimana koji će koristiti, koji će koristiti cijelom čovječanstvu. Dakle, ne samo sebi, koji će koristiti svim ljudima i donijeti sreću svima, jer ovaj umet, islamski umet, nije stvoren niti je, kako Kur'an kaže, izveden samo radi sebe. Ovom prilikom ćemo se sjetiti Rabi ibn Amira, jednog od ashaba Rasula s.a.v. koji je prilikom susreta sa perzijanskim komandantom pred bitku na Kadisiji u razgovoru s njim kada ga je ovaj upitao zašto ste došli, što ste došli vi u Perziju, šta imate vi s nama, odgovorio nas je Allah poslao da izvedemo ljude iz robovanja ljudima u robovanje gospodaru ljudi da izvedemo ljude iz nepravde i drugih vjera ideologija u pravdu Islama, iz tjeskobe Dunjaluka u prostranstvo Dunjaluka i Ahireta. A ovom ummetu i njegovoj primarnoj ulozi Kur'an kaže sljedeće. U suri Ali Imran u 110. ajetu uzvišeni kaže A'udhu billahi minash rajim nas. Vi ste najbolji narod koji se pojavio na zemlji. Kažite da, da se čine dobra djela, od nevaljalih odvraćate i vjerujete u Allaha Đalešanu. Dakle, to je, braćo i sestre, cijenjeni prisud. To je, dakle, primarna uloga to je primarni cilj Islama i to je uloga, takva bi trebala da bude uloga muslimana i muslimanki. Posebno, ako imamo na umu da danas na Dunjaluku, da danas na zemlji, više od 70% ljudi obožava nekoga ili nešto drugo mimo Allaha Đalešanu. Zapamtite to. Dakle, razmislimo o ovome. Više od 70% ljudi na zemlji obožava nekoga ili nešto drugo mimo Allaha Đalešanu. Kako će se ti ljudi upoznati sa istinom? Sa uputom, sa suštinom života, ako ne preko Islama. Nema drugog puta, jer Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je posljednji Allahov poslanik i Kur'an je posljednja i jedina autentična Allahova objava. To nam govori dakle da je ostatak čovječanstva braćo i sestre na vratovima muslimana. I da su muslimani dužni u skladu sa islamskim ahlakom i moralom na najljepši način ljudima objašnjavati suštinu postojanja, a to je spoznaje Allah i božavanje samo njega jedinog. Ako to ne učini naša generacija, ako to ne učini naše generacije, onda će sigurno Allah dovesti ljude koji će, i generacije koji će to učiniti. Današnji svijet vapi za ummetom koji će istinski, iskreno u skladu sa sunnetom Rasula sallallahu sallam pozivati na, pozivati pravi put. Kao što je vapio za ocem prije dolaska Muhammeda sallallahu alaihi ve I u tom smislu je hadis koji bližima muslim u kojem poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže Allah je pogledao u stanovnike zemlje i prezreo ih. Prezreo ih osim malog broja kitabija, to jest židova i kršćana. Zašto? Dakle, prije nego što se pojavio Muhammed s.a.v. prije nego što je Allah objavio Kur'an i počeo objavu Kur'ana, kaže poslanik Allah je pogledao ustanovnike zemlje i prezreo ih sviju osim malog broja ehlu židova i kršćana. Zašto? Zato što je većina tadašnjeg svijeta činila širka Allahu Đalešanu. Zato što su bili ogrezni u nemoralu, u razvratu i tako dalje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem braćo i sestre dobro shvatio svoju ulogu i zadaću e, na put i na putu dave i pozivanja ljudi u Allahu vjeru bio je iznimno strpljiv i pokazao je savršeni moral i lijepo ponašanje prema onima koji su ga napadali, koji su mu se rugali, koji su ga protjerivali, koji su ga ezijetili i vrijeđali na raznorazne načine. Poslušajmo, braćo i sestre, ovaj jedan veličanstveni kuranski ajet u suri Saba 24-25 ajet u kojem Allah Đelešanuhu naređuje poslaniku sallallahu alaihi ve sellem na koji način će voditi dijalog sa, ne sa ehukitabijama nego sa mušricima sa idolopoklonicima i kaže, evo billahi mne rađim, kul me jerzukuku minas samavati val ard. Upitaj ko vas obskrbljuje s nebesa i zemlji. Kul lillah. I resi odgovori Allah. Wa inna au ijakum ala hudan au fi dalalin mubin. Pa da li smo onda mi ili vi na pravom putu ili očitoj zavodi? Kul la tus'aluna amma ajramna. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ Reci, vi nećete odgovarati za grijehe koje mi počinimo, niti ćemo mi odgovarati za vaša djela. Šta ste primijetili, brašestre, ovdje u majetu? Allah, Muhammed sallallahu alaihi ve je sto posto znao da je on na istini. Da su mušici, da su mušici u zabludi. Ali mu Allah naređuje da im kaže, neko, kad je raspravlja s njima, neko od nas je sigurno u zabludi, neko slijedi, neko slijedi istinu. Neko slijedi. Pa hajde da vidimo ko ima na osnovu dokaza ko je to u zabludi, a ko je na istini. I ne samo to, zatim ga Allah Đelešanohu, svoga poslanika sallam, našega uzora, našega uzora do sudnjega dana, uči još ljepšem edebu, još ljepšem ponašanju. I, i kaže, reci, reci vi nećete odgovarati za naše grijehe. Ovdje se spominje izraz džerime. Džerime nije samo obični grijeh, to je zločin. I uz koga Allah Đelešanuhu ovdje veže te, te, grijehe i pogreške? Naređuje poslaniku sam da kaže vi nećete odgovarati za naše grijehe i pogreške. A kad, je upita, kad su pitani mušici, a mi nećemo biti pitani za vaša djela. Ne kaže grijehe i pogreške, nego za vaša djela, a djela mogu biti i dobra i loša. Al džerime je samo zločin, samo grije, samo greška. Pogledajte, braći i kakav kakvo ponašanje sa mušricima. Allah Đerlešanu naređuje, poslaniku sallallahu sallam se tako odnosi. I poslanik sallallahu sallam koristio svaku priliku da na najljepši način predoči Allahu istinu ljudima. Prvi dokaz, jedan od dokaza jeste i to što je upućivao dovu za mušnike. Jer znate to? Znate da je Muhammed sas dovio za mušnike? Kaže poslanik sallallahu sallam u jednoj svojih dova Allahumma izzel islame bi ahabbe hadejni rađulejni ilajk